وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Draga moja braćo i sestre, mi nastavljamo tako uh, sa našim ciklusom predavanja na temu muslimani su jedno tijelo i uh, nakon osnove tako u kojoj govorimo o jednom tijelu govorit ćemo inša Allah i sa o uh, uzrocima svaki pojedinostima tako onoga što zaista a, cijepa muslimane. <clears throat> Mnogi su razlozi razjedinjenosti muslimana. O nekima ćemo večeras inša Allah utjela uz Allahovu dobrotu, volju i pomoć progovoriti. Bratstvo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala braćo i sestre a, mnoge stvari zamućuju. Mnogi od tih stvari ulema Islama je spomenula svojim govorom, svojim hudbama, dersovima i knjigama. Večera ćemo uz Allahovu dobrotu, volju i pomoć nešto od toga spomenuti što je ta ulema rekla. Ali ćemo spomenuti da bi izvadili pouke iz toga. Kako bi se klonuli i ako kod nas ima možda ovoga da se sačuvamo. Pogotovo ovdje mislim na omladinu koja mnogo brine o svojoj vjeri. Je tako? Koja mnogo brine o svojoj vjeri. Prva stvar, braćo moja i sestre, nažalost je mržnja. Prva stvar koja je veliki razlog razjedinjenosti i poraza mržnja. Pa pogledajmo da je to jedna od stvari koja najviše prijeti islamskom vrastu. Često, braćo moja i sestre, vi u govoru nekoga čovjeka možete primijetiti ako izusti samo jednu riječ. Nećemo reći da je ona neprimjerena, ali riječ koja ima žestoku poruku, da se učenjaci često iz te jedne riječi primijete kod dotične osobe, vrata muslimana, da kod njega ima mržnje. Allah Tebarek je tala je ovu stvar opisao pa kaže uzvišeni u prirodu značenja zar ili ne biste kad biste se vlasti dočepali, ili tako? Nered na zemlji pravili i rodinske veze kidali To su oni koje Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio. Ova mržnja, braćo moja, je poput britve. Ona brije vjeru, braćo moja i sestre. Vjeru brije. Toliko čovjek, kada se napoji ove ružne osobine, ona mu bude uzrokom da mu ona doslovce kao britva brije vjeru. Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže Musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su mirni ostali muslimani. A muhađir je onaj ko ostavi ono što Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Vjernik je onaj koji kome ljudi vjeruju u pogledu svojih života i metaka. Ako Bejheki ovaj hadis, on prenosi ovako. Mujahid je onaj koji se protiv svoje duše bori na putu pokornosti Allahu. Ovo je jedan je tako <clears throat> vidova i stepena borbe. Jedan od šehova, braćo moja i sestre u mržni, kažu Islam se ne može upotpuniti dok se muslimanu ne bude željeno što i sedi. Obratite pažnju, braćo i sestre, kako učenjaci krutne stvari govore. Ovdje šej Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'adi, rahimahullah, kaže da se islam ne može upopuniti dok se muslimanima ne bude željelo što i sebi. A to se ne može ispuniti sve dok oni ne budu mirni od zla jezika i ruku dotičnog. To je temelj po ovoj obavezi koju svaki pojedinac ima prema muslimanima. Kako će onaj od čijeg jezika i ruku nisu mirni drugi muslimani ispuniti obavezu koju ima prema svojoj braći muslimanima? Subhanallah, tako je njihov mir od zla govora i dijela dotičan znak potpunosti njegovog islama. Pogledajte, braću i sestre, ovo vez da jeste da volimo muslimane. Ali ako od nas nisu jedni muslimani, ni jezikom, a kamo li ne do Allah, ni rukama, onda se dobro trebamo zapitat, je li to radimo iz ljubavi prema Allahu Azzeva Đelu, ili je to pak u našim prsima mržnja našla svoje mjesto. Kaže poslanik ali Seratu vasalam nemoj da niko ništa prenosi loše o mojima sahabima. Želim da izađem pred vas čisti prsa. Subhanala, braćo moja i sestre, mržnja prodire i ždere dobra djela kao što vatra drva. Kaže poslanik ali salatu wasalam Nemojte se mrziti i jedni drugima leđa okretati. Pogledajte i mržnje, nužno je da se leđa okrenu. Pa kaže dalje poslanik, budite Allahovi robovi braća. Koliko li je, braćo moja i sestre, samo braće muslimana koja je iman spojio, a onda mržnja rastavila. I sve zbog stvari koje nikakvu vrijednost nemaju. Istinski vjernik je onaj ko neće dozvoliti prolaznim ciljevima i patvorenim ljepotama da se poigravaju sa njegovim imanom, a samim tim i sa njegovom braćom samo zbog jednog uspjeha. Jel' tako? A cilj svih muslimana jeste generalni uspjeh. Da Allahova riječ bude gornja. Samo zbog jednog. Ili zbog e, dobitka na jednom polju. Ili bitke. Muslimani gube rad. Zbog čega? Zato što je mržnja našla, našla svoje mjesto. Sljedeća, braćo moja i sestri, bolest, koja je sigurno uzrok razjedinjenosti, a i poraza. Zašto sam ovdje stavio u naslovu i poraza? Pa, braćo moja, kako da očekujemo pobjedu kad smo razjedinjeni? Kako da očekujemo pobjedu kad smo razjedinjeni? Allaho, poslanik, ali i selatu vaselam, imao je samo jedan džemat. Taj džemat se zvao kako? Džemat, Allahov džemat. To je Allahovo muže, svi su ga držali zajedno. I to je bio osnovni uzrok pobjede islama i muslimana. Samo jedan džemat. Ako su i bile neke skupine, ali sve je bilo pod kontrolom samo jednog čovjeka. Zašto? Da se ne bi dozvoljila, dozvoljilo racijepanost a to da bude uzrokom razjedinjenosti, a samim tim čega i, i poraza. Sljedeća bolest, koja je uzrok razjedinjenosti muslimana, jeste zavist. La havla wa la huvata illa billah. Allah molim da nas nije sačuva. Ona je razlog i spora i raskola. Te na kraju i ubijstva među sinovima Ademovim. Pogledajte, braće i sestre, kako se zavist lahko uvuče u djela muslimana, da zbog nekog svog ibadeta ti želiš da pokažeš da je ibadet kojeg svi čine kod tebe najprimjereniji i najbolji. I onda, a onda primijetiš, e tako, zato što si takav, da upravo taj ibadet za koji smatraš da je kod tebe dobio najbolju dimenziju, u stvari je kod drugog. Ti si već ponižen. Ovaj zavist, on je razlog svađanja, raskola, a na kraju i ubijstva među sinom Adamovim. U njemu se ogleda nezadovoljstvo roba zbog blagodati koje Allah dao nekim svojim robovima, mimo njega. Kaže Allah te bareke od ta'ala. Ili bi ljudima na onome što im je Allah iz obilja svoga dao zavidjeli. Subhanallah. Tako je zavist plamen vatre koja gori u srcu i proždire dobra djela. Ona je bolest svih naroda. Allah poslanik ali salatu wasalam kaže nemojte jedni drugima zavidjeti Nemojte se mrzit i nemojte leđa okretat. Budite vraća Allahovi robovi. <clears throat> prenosi se, halalite, <clears throat> prenosi se da je Auf ibn Abdullah došao kod Fadla ibn Muhalleba koji je tada bio sljedbenik vasita pa mu je rekao hoću da ti uputim jedan nasihat. Ovaj reče kakav? Kaže on, čuvaj se zavisti jer sin Ademov i ubio svoga brata iz Kibora i zavisti a onda je a onda mu je proučio ajet ispriča im priču o dvojici Ademovi sirova, onako kako je bilo kad su njih dvojica žrtvu primjeli pa jedna od jednog bila primjena od drugog nije od svih neprijatelja braćo i sestre možeš se nadati sigurnosti osim neprijateljstva koje je zasnovano na zavisti. Allah poslanik ali salatu wasalam kaže moj umet će pogoditi bolest svih naroda. Rekuš još kakva je to bolest? Allah poslaniće objest, izasutost, nadmetanje u dunjavuku, udaljenost jedna od drugih i međusobna zavist. Sve dok ne kulminira u nasilje a potom i u ubijstva. Ovaj hadis bilježi, imam tirniz u svome sunaru, pogled je o sudnjemu danu. Ja ću ga ponoviti. I obratite pažnju, braćo i sestre. Kada Allah poslanik ali sada tu govori, in huwa ila vahim juha, on ne govori po svome hiru. Znači, govori ovdje u hadisu, nabraja uzroke, koji su sigurni onog konačnog djela koje se na kraju pojavilo, to je ubijstvo. Ponovit ću. Bolest svih naroda, kaže poslanik, ali sela tu selam, obijest, oholost, izasutost, nadmetanje u dunjaloku, udaljavanje jedni od drugih muslimana, međusobna zavist, i to će biti tako među njima, sve dok ne kulminira u nasilje, ogromnu svađu i raskola, a zatim, a zatim i ubijstvo. Znaj, brate i sestro, da zavist ima četiri stepena. Prvi, da želiš nestanak blagodati koju drugi živa, pa makar se i nje vratila njemu, makar on od toga nemao nikakve koristi. Ovo je vrhunac zavisti. Drugi, da želiš nestanak blagodati koji, koju drugi uživa zato što on tu istu blagodat želi za sebe poput želje za dobrom kućom ili lijepom ženom ili funkcijom sa velikim ovlastima. On u stvari ne želi samo njeno i šeznuće drugog, nego to želi samo za sebe. Treće, da čovjek ne želi dotičnu blagodat prisutnu kod drugog, nego hoće slično. Pa ako ne uspije dobiti slično, onda poželi njen nestanak kod drugog kako se ne bi vidjela razlika među njima dvojicom. Četvrti, da čovjek želi za sebe blagodat poput one koju ima drugi. Ako je ne uspije dobiti, on ne želi njen nestanak po drugom. I ovaj zadnji je dozvoljen ako se tiče dodatskih stvari. Za, inače, e, ako su u pitanju stvari vjere, onda je čak šta i, i pohvalno. neki su od dobri govorili, reci ono ko zanoći zavideći mi, znaš li prema kome si se ružno ponio, prema Allahu u njegovoj odredbi, jer nisi zadovoljan sa onim što mi je Allah dao. Zbog toga on meni još više dao, a tebi vrata zarade zatvorio. Treća stvar, braćo moja i sestre, koja je uzrokom razredinjenosti a zatim i poraza kod muslimana, jeste loš moral. Danas često čujete ljude, zaista me, a, pogotovo ovdje kod nas u Bosni, čudio sam se kako mnogi se pozivaju i vi to znate na ahlak, ti nemaš lijep ahlak, on ima lijepa, pa onda iz tog pogrešnog tumačenja ahlaka, sufije, Za njih kažu da su oni lijepog ahlaka. Za ljude iz islamske zajednice da su lijepog ahlaka. Za nekakve političare i tako dalje i tako dalje. Subhanala. Poslanik Islama je bio, braćo moja, najljepše čudi, morala. Odakle je ovaj moral kod ga došao? Od Kur'ana i Sunneta. I neminovno je da Kur'an, njegova primjena, nužno od sebe proizvodi najbolji ahlak da mrziš ono što Allah mrzi, da voliš ono što Allah voli, da mrziš grijehe, da voliš dobra djela i tako dalje i tako dalje. A ne, a zamislite onda kakav je promašaj nekakvog tamo sufiju ili novotara koji je lijepo se podbrio, obuku se u odijela, švinku se, sredio se, ima platu hiljadu, dvije hiljade maraka, ne znam koliko već, i on se samo smije, njemu je samo dobro, tako, I ovi kažu, vidi kakvom lijepog ahlaka. S druge pak strane, uzimaju snimke kao što to radi munafički časopis Saf i uzimaju slike muđahida koje mu sigurno neće hlaviti, muđahida koji je u borbi na lahovom putu, u prašini, u snijegu, u krvi, u lokvi i tamo tekbira dok ubija nevjernike, on kaže, vidiš, je li ovo ahlak muslimana? Jest, to je ahlak muslimana mi ti kažemo i svakom tom ovaj fićfiriću. Allahu poslanik bio je najljepšeg ahlaka, pa kaže u jednoj predaji ko bliži nam Buharija, kaže ko će mi donijeti glavu Kaaba bin šefa Evo ti lijepog ahlaka. Vidiš, kako je od ahlaka nekad da doneseš nečiju glavu koja je zaista zaslužila da se donese. Tako? Šta bi ovi danas rekli? koji za novotare i za političare i za ne znam kakve hvale i kažu da oni imaju ljepši anak od muđahida. Nikad, nikad, nikad i nikad. Oni bi vjerovatno kada bi uzeli nekakvog o, nevjernika na bojnom polju rekli stanite malo, možda on može da se pokaje, o, e, nemojte ga ubijati nožem, nemojte tako dalje, tako dalje, to je vandalski čin, to nije moralno, a? nego dajte da mu ubrizgamo inekciju, da on lijepo zaspi, ma ja imaš ti kad, tako, ne naprotiv, ga hlaka su i sigurno pogledajte i braću moje sestre, oni koji su najbliži Allahu. Ulema, učenjaci, daje, tako, muđahide na ovom putu, pa šta god da uradili, je tako, mi njivov ahlak ne mjerimo prema e, evropskoj zajednici ili e, kršćanskoj, kako god hoćete, nego njivov ahlak mjerimo prema njihovim dijelima koja su u skladu sa Kur'anom i sa Sunnetom. Pa ako nešto i pogriješe, nešto i kažu ružno, nešto im ispadne, molimo Allah da im oprosti, jel tako? Jer su to, jer su to naša, naša braća. Znači, loš moral smo pojasnili i još ćemo o tome progovoriti, a on je sigurnom uzrokom razljednosti muslimana, <laughs> kaže jedan šehova, znaj da je bliskost plod lijepog morala, dok je razjedinost plod lošeg morala. Jer lijep moral obavezno prouzrokuje ljubav i slogu, dok loš moral donosi međusobnu mržnju i okretanje leđa jedne drugima. Gledajte, braće i sestre, kada učenjaci govore o ovim temama, oni ne govore iz svoje glave, tako? prvo govore iz Kur'ana i Sunneta, a zatim govore ono što su oni, šta? Što su oni? Oni doživjeli općenito, opće poznato je koliko uh, dobra donosi lijep moral i čisto srce. Dovoljen je govor uzvišenog Allaha Tebareke Votala i dijela normalno, u kojem hvali uh, najbolje stvorenje i pečat poslanika plemeni plemeniti. Riječi koje Allah Tebareke Votala nije uputio ni jednom od svojih stvorenja osim svome poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wasallam hvali ga i posjeća na njegovu plemeniti moral, pa kaže uzvišeni, ti si zaista najljepši čudi. Čovjek se može čuditi nekome od nas. Da nekoga od nas pohvali njegov, jel tako, prećenik, profesor, vođa, obuzme, obuzme te, jel tako, ma kaže ti poslovođa dok radiš, jel tako, pohvali ti nešto, pa ti bude drago. I ti bi se volio hvaliti, ponositi. I pričao bi o toj pohvali dugo vremena, tako, Ali poslanik Ali Selatu Veselam je ostao skroman, miran, staložen, postojanog srca i svjestan Allahovi blagodati prema njemu. Njegov moral i odnos prema drugima je išao od te mjere da mu je došao Beduin koji ga uvatio za obrtač, toliko ga snažno povukao da mu je ostao trag od povlačenja na vrata, zatim, zatim mu kaže, o Mohamede, daj mi zimetka koji ti Allah podario, pa se poslanik ali sada slav nasmijao i naredio da mu se darne. Ko od nas ovo može? To je učitelj morala čitavom svijetu. Allah poslanik ali sada slav opisujući vjernika kaže vjernik nije klevetnik niti onaj koji mnogo kune niti je raskalašen niti je bezobrazan. Allah u istinu ne voli onoga koji je raskalašen i bestinjen. I kaže dalje, poslanika ali salatu wasalam, musliman i muslimanu brat, ne čini mu nepravdu, ne ostavlja ga na cjedilu, niti ga prezire i pocijenjuje. Pa je rekao, udarili se u svoja prsa, bogobojaznosti ovdje, pa kaže, dovoljno je čovjek uz lada pocijenjuje i prezire svoga brata muslimana. Svakom muslimanu je haram, krv, čast i metak njegovog brata muslimana. Došao je neki čovjek Džafer o sadiku i rekao o imame taj i taj te ogovara pa se Džafer žestoko naljuti da mu se lice potrvenilo i kaže mu slušajte braćo i sestre dobro ovo sjedi pa tako ovaj to i uradi pa mu reče jesi li se borio protiv Bizantijaca kaže nisam jesi li se borio protiv Perzijanaca kaže nisam Jesi li išao pohode na Allahovom putu? Nisam. Kaže mu tada Džafer. I Perzijanci, i Bizantici, i svi keafiri su mirni od tebe, ali nije miran umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Subhanallahi ve bihamdi. Allahu poslanik alaihi sallatu wa sallam kaže neće ući la ilhulul džanne sve dok ne budete vjerovali. A nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. Hoćete li da vas uputim na djelo koje ako ga budete praktikovali, bolje ćete se, širite sala među sobom. Došao je neki čovjek, Mohamed ibn Lasi, i vredjajući čast, njegovu brata mu reče, boj se Allaha, čovjek reče, ali on je to uradio, reče, ja ne kažem da jeste, ni ti kažem da nije uradio, zati ne naumpadne pamuk koji će ti biti u očima kada budeš u kaburu. Pa je ovaj šutio. Kada Omer ibn Hatab krenuo na umru, Allah poslanik ali salatu wasalam se oprostio sa njim pa ga zagljio i rekao brate moj, nemoj nas zaboraviti u svojoj dobi. U drugom rivajetu se kaže da je rekao postanik ali salatu Omeru uvrsti i nas, brate moj mili, u dovu svoju. Kaže Omer, ove riječi poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, ne bi dao za dunjavu i sve što je na njemu. Gledajte, subhanala, znao je Omer ibn Hatab, ako poslanik nekog nazove bratom, Allahu akver, ako nekog poslanik nazove bratom, znao je dobro Omer šta to znači. Pa kaže jedan pjesnik, ako se na Dunjaluku sresti mogli nismo, dovoljno nam je što na dan proživljenja hoćemo. U ljubavi prema Allahu braća smo bili. Dunjalučki interesi u tome udjela nisu imali. Ibn Mubarak bi, kada bi se opraštao od svojih prijatelja, znao reći lakše mi je kada je to jedan rastanak, rastanak u životu a ne rastanak u smrti. Ovo je bio moral drugova Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam i moral dobri oni dobri koji su šta koji u dobru slijede. To je velika vrlina koju im Allahova knjiga našeg gospodara spominje i kaže Muhammed je Allahov poslanik a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima a samilosti među sobom. I još ćemo jednu stvar za večeras, braćo moja i sestre, spomenuti o uzlucima razdjeljenosti i poraza, a ovo ćemo govoriti još, inša lauteala, malo poduže, jer zaista o ovome treba, treba govoriti. Četvrta tačka o kojoj govorimo i koja je uzrok i razdjeljenosti i poraza, mora za muslimana. Znajte da život na ovom drugo do igra i razonoda i uljepšavanje, subhanallah. Se ti okani onoga koji Kur'an izbjegava i koji samo život na ovom svijetu želi, to je vrhuna snihova znanja. Kaže dalje, jer sve je to samo uživanje u životu na ovom svijetu, a onaj svijet u gospodara tvoga, bit će za one koji budu njegova naređenja izvršavali a njegovi se zabrana klonuli. Kaže poslanik Ali Selatu Veselam, primjer Dunjaluka u odnosu na Ahiret je kao kada neko od vas umoči prst u more, pa neka pogleda koliko mu je vode na prstu ostalo. Dunjaluk je zator za vjernika, a džennet za nevjernike. U drugom hadisu govori, Dunjaluk je proklet i prokleto je sve što je na njemu, osim veličanja Allaha bareke Votala. ta'ala da dunjalu kod Allaha vredi koliko krilo komarca, ne bi nevjenika napojio ni gutljajem vode. Braćo i sestre, ljubav prema ovom dunjaluku, na čiji račun je došlo svo ovo kuđenje i čvrsto vezivanje za njega je jedan od razloga razdora među ljudima. Nadmetanje u skupljanju njegovih dobara se ubraja u najrazornija sredstva koja rušuje bratske i prijateljske odnose. Jer dunjalu kada se nastane u srce, postaje najveći generator nepravde, mržnje i zavisti i najveći izvor poroka sa kojima vehnu moralne vrijednosti i vjerovanja i uzroci prijateljstva. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada bi imao zlata koliko je brdo uhun, volio bi da mi prije nego prođu tri dana od toga ništa ne ostane kao ušteđevine. Draga moja braća i sestre, to je što sam večeras pripremio za vas da podijelim sa vama. Mnogo sam umoran, pa nemojte mi zamjerovat. O ovoj temi ću zasigurno i evo operatorima odmah prenosim da mogu slobodno da stavljaju tako sljedeći put istu temu, samo tačka 2 uzroci razeljenosti i poraza. I molim vas, bratski, u ime Allaha, e, ja sam vam prošli put govorio, znači, klonite se svega onoga što može biti uzrokom da se dva brata posvađaju ili dvije sestre, nije bitno. Čuvajte dobro svoje jezike. Sklonite prst. Nikom besiret internet nije dao braće i sestre. Allah subhanahu wa ta'ala neće dati Furkan, ako se budemo bavili svojim prstićima po internetu. Zato vas, bratski, molim da ove teme dobro prostudiramo i da vidimo imali toga kod nas, a zatim da spremno budemo, da budemo spremni uvijek da razgovaramo, da se savjetujemo i da liječimo sve svoje porodice. Allah te barke ta'ala molim da nas sastavi u džennetu sa poslanicima, šehidima, iskrenim. Molim ga subhanahu ta'ala da oprosti ime vama Ono što sam pogrešio to je od mene. Što sam pogodio od moga gospodara. Allah molim da sjedini srca muslimana, muđahida, da ponizi kufr nevjerovanja. Allah subhanahu ta'ala molim da nam oprosti naše greje i sramote pokri. Alhamdulillahi rabbil alemin. Subhanak Allahume bihamdik. Ašadu ila ila anta sakur ki anatubu lijek. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.